Bai, noski uh, aurten uh, iaz bezala eta ondoko urtetan bezala. Guk guretzat argi da Euskal Herria atera bide politiko baten uh, bidean sartua da. E, eh, or, berri batzuek martxan emana izan dira azken urte hauetan eta abertzale gisa eh, importanta edulitzen zaiku eh, atzea gure eskakizunak. Eh, guk beti abertzale bezala askatasunaren alde gira, Euskal Herriaren askatasunaren alde, eta edulitzen zauku Euskal Herriaren askatasunaren alde borrokatuz, e, pausu batzuak eman behar direla, eta pausu egitak bat, eta importantea dela autonomia, eta aterabide politiko baten, aldarrikapenean eta aterabide politiko baten alde girerenok, e, eh, pentsatzen dugu presoen egoera biziki importanta dela eta presoen egoera aztertu behar dela eta presoen eh, ateratu behar ditugula eta hortik hori amistia baten bidez pasatzen da. Mhm. Oren egia da estrategia berriak eta plantan ezagriz eta azken bi urte hauetan ala ere gehiago aipatzen da presoen urbilketa, eri diren presoen libratzea eta hori. Amnistia pixka bat bazterian utzia izan da. Zuek nahi duzu berriz zaintzinatu hori? Antzinatu edo main gainean eman bederen, eh, pentsatzen dugu, eh, importanta dela eta garantitxo eta biharrezkoa dela e, gaixorik diren presoak eta kondena bete dutela, kondizionala ukaitela duten presoak eta horiek lehen bairen atelatzea, baina badakigu eh, Estatu Frantses eta Espainolaren eh, presondegietan badira kasik seion bat preso eta batzuk ono badituzela ogoi oitama urteko kondenak eta ezin ditugu utzi preso horiek ono urteak eta urteak, beraz pentsatzen dugu uh, aterabide politiko baten alde lan eginez, uh, Momentu batean, pausatu beharko dela presoen askapena. Eta presoen egoera, eta presoen egoera askapena eta, eh, eta presoak etxeratzearen zela. Atera politiko guziak pasatzen dira presoen kasuak eh, aztertuz eta presoak askatuz, Irlandan ikusi dugu nola pasa den, ego Afrikan ere hola gertatu da, beraz eh, momentu batean, eh, aterapide politikoaren barne, momentu batean presoen egoera aipatu bako da eta amistio baten bidez pasatuko da. Horrek ez dukentzen urgentziaren kasuak badirera, eta urrentzizko kasuiek aztertu behar dira, e, eri diren presoak, konden abertia duten presoak, eta atera behar ditugu lehenbairen. Baina momentu batean, presoen egoera aztertu beharko da e, modu global batean ere, eta politiko baten bidez. Eta merda, egun hortan filma bat erakutsa izain dela, hori azken e, asteetan ere harrakasta bildu duen e, Silvi Garraten filma, eta hor format, beste formatu batean. Bai, beraz, eh, Silvik, eh, be, bere dokumentala bi hildotan egin atzuen, bat telebistaren zat, eh, laburra, eh, berroita ma bi minutuko zera, eta bestea ora, sinema geletan edo zabaltzeko. Eta proposatu digu, eta plazerikina eh, onartu dugu, Eh, lehen aldikotz uh, eh, eh, dokumental luze hori, uh, oren bat eta ama minuto egiten du, beraz uh, dokumental hori uh, amistiaren igunean pasatzea. Eta hor badira Lemixiko dokumentalan agertzen ez diren gaiak badira eta puntu importantak eh, agertzen dira. Silvik irraten duen bezala beste filma bat da. Mhm. Beste filma bat da, eta beraz eh, komitatzen dituko albezin bat jende eh, horat eta film hori ikustea. Eta, eta nahi dut ere azpimagatu aurten amistiaren eh, egunean baditugula nunbait bi momentu importanta. Lena izango da beretziki larun bat agatxean, baionan, eh, ahatxeko zazpitan eh, egenen dugu ez bat, gogoeta bat nahi duten guziekin, justuki, amistia, eh? amistia eh, bide politikoaren eh, barne nola kokatzen da eta nun kokatzen da amistia. Gai hori aztertzea gure artean, eh, nahi duten guziekin, eta hori beraz txilibugan larun batarekin, agatxeko zazpitan, baionan, eta beraz uh, bigarren momentu importanta izanen da, noski Silviren dokumentala hori agatxaldeko bostetan, amistiaren egunean, igande agatxaldean. Ados, mil esker.